великі сірі пси. Тільки один маленький білолобий. По ньому Сергій і впізнав, що то собаки. Він чув про здичавілих собак, знав, які вони небезпечні. Але, може, це були і не здичавілі, а просто тічка, хоч і те страшно. Бачите, цуцики спромігся на жарт. Собаки бігли ріденьким дубняком і незабаром зникли з очей. Сергій та Ірина, не змовляючись, повернули назад. Біля доту кілька хвилин перепочивали, але й тут було незатишно. На галявині, просто перед амбразурами, хтось палив вогнище, валялися бляшанки з-під консервів, бите скло. Ірина подумала, що це карби сучасної цивілізації. Прагнемо природи, але жити в злагоді з нею вже не можемо. Ось і ліс якийсь німий, сухі дуби та сосни і оце сміття. Вона весь час намагалася думати про щось стороннє. З лісу вийшли, коли ще не було ні зірок, ні місяця. А може, їх просто вкутали хмари? Повертало на відлигу. Долину оповела молочно синя імла, яка густішала з хвилини на хвилину. Сніг не іскрив. Він лежав важким пластом і ледве поскрипував під палицями. Ірина подумала, що зараз вона повернеться в готель, де вже немає клави, і їй стало сумно аби якось розкотурхати себе. Побігла швидше і не по вчорашній лижні, а навпрошки по цілині, легко обіп'ярилася палицями і метнулася з берега вниз. Вона не чула, як їй щось кричав вірша, легко бавлячись, переступала з ноги на ногу і отако балансуючи мчала по схилу. І в першу мить навіть не збагнула, що сталося. Бо вже вибирала очима на тому боці пологий берег, щоб одним махом, обіпершись палицями, вилетіти на нього. Як раптом лижі немов би попали в капкан, а саму її кинуло в бік, і якесь шумовиння огорнуло її, огорнуло, обпекло, різануло в правому плечі. Вона зрозуміла, що шурхнула в незамерзлий потік. Вона злякалася рвонулася з водяної купелі. Але встати на ноги не могла, не пускали лижі. Здогадалася, що тут не глибоко. Але страх міцно тримав її за серце, аж поки не підлетів вірша. Сергій подав руку, допоміг спочатку стати колінами на лід, відтак підвестися. Вода струменіла по її одежі. Ірина стояла безпомічно опустивши руки. Але це тривало недовго, бо Ірша швидко отстебнув її лижі, свої він уже зняв, завдав на плечі і гукнув Бігом, швидко. Він біг попереду, раз по раз покрикуючи на неї. Вона за ним. За хвилину їй стало жарко, а разом з тим і смішно. Він так кумедно кидав ногами, і такий у його голосі чувся страх хоч і сама розуміла, що може застудитися, і навіть майнула думка, що тоді б вона залишилася тут надовго, і він би відвідував її. Коли бігли на кручу, він тримав її за руку і, отако тягнучи її за собою, від чого їй знову стало смішно, увійшли в хижу. Випустив її руку, чиркнув сірником, запалив свічку і запалив дрівцята в грубі. Мабуть, уже лежали заготовлені. Ледь спалахнула свічка та загоготіло в грубці полум'я, її веселість і відчайдушність пропали. Може, тому що її освітило полум'я, була розгублена і навіть жалюгідна. Я хвилинку зараз біля грубки і побіжу, пробелькотіла вона.